Sa. Wakanda. JCP. on the beat. Todas las mujeres asuman su posición. Que la clase ya empezó. Yo seré su instructor. La plaquita, la gordita, no importa el color. Están invitadas al baile. Aquí no hay discriminación. Para ser un meneito bien rico para hacer un meneadito, bien rico, bien rico para hacer un meneadito. Bien exquisito para hacer un meneadito y nos vayamos hasta el piso. Vene ese me los siete quiebre. Esta rimadera ya me tiene candente. Quebra la cadera como una serpiente. Me encanta cuando empuja hasta atrás y para el frente. Ven y te doy pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y al ponte en cuatro que vamos a raspar. Ven y te doy pam, pam, pam, pam, pam, pam. Que ese booty me encanta y es de mi soy. Hazme un del Medio Oriente. Para ser un meneadito, bien rico, para ser un meneadito, bien rico, bien rico, para ser un meneadito, bien exquisito, para ser un meneadito. No vayamos hasta el piso. Mami, ponte que te voy a dar pam pam. Si no lo menea, mami, tíralo para atrás. Tra, tra, tra, tra, tra. Tíralo para atrás, tra, tra, tra, tra. Mami, está rica que tú estás. Dale hasta abajo, te voy a raspar. Sexy, será mueve tu bam bam. Toma mami, póngalo en ambiente. Yo no soy tu alcalde, soy tu presidente. Quiere que la raspe, soy su Para hacer un meneadito, bien rico. Para hacer un meneadito, bien rico, bien rico. Para hacer un meneadito, bien exquisito. Para hacer un meneadito y no vayamos hasta el piso. Quiere que la raspe poquito a poquito. Tiene un movimiento pasito a pasito. Nos vamos hasta abajo, rompemos el piso. Le gusta la mezcla marihuana y chorizo. Siempre que la raspo, ya romper. Estás bien sexy, no me puedo quedar. Es que una nalgada que te quiero dar. Jalarte de pelo y me grites ya. Acabaste. Sexy máquina con tu cuerpo y ritual Me vuelve loco tu forma de bailar las cuatro paredes que te voy a pegar Violento y sexy que te vas a mojar Te vas a mojar, te vas a mojar Para ser un meneadito bien rico para hacer un meneadito, bien rico, bien rico para hacer un meneadito, bien exquisito para hacer un meneadito y nos vayamos hasta el piso. Sencillo papi, dos más uno. Igual on the beat. Especialista, Jordani Mebarak.